alcoholo socia lubricajo por viroi. Ridado havas infectan efficon, cae alcoholo ec plifortigas tion. Set nur ce viroi, ciui estas inter si. Homoi estas sociai estuloi, ili shatas rencontigi cun amicoi, gioias cun aliai, cae suferas cun ili. Ien cae ien glaso da biero au an da vino, movas la langon, cae pli rapide al proximigas homoin unui alla aliai. Usonae psicologoi nun esploris la efficon de alcoholai trincajoi, rilate alla socia interago, en studajo cun septcent dudec testantoi. Iliai observoi, je unua vido, sonas mal multe surprizae, quiu alcoholon trincas, sur tiun la ridetado de aliai homoi efficas pli infecte. Tamen tiu effico aperis curiose nur en gruppoi de viroi. Se virino exidis ce la tablo, la alcoholo appena o plu prifortigis la infectan efficon de rideto. Ni volis esplori ciu alcoholo efficas ce viroi kiel ia socia lubricajo, clarigas psicologino. Lau sci, la studaggio liveras claran pruvon, che trincado, ce viroi, havas tiu rilate pli fortan efficon ol ce virinoi. Tio ancau gravas por pli bone compreni problemoin ciui fontas el alcohol drincado. Viroi havas quindec procentoi pli altan riscon drinki tro cae tiui drincadoi cutimene ocasas en solezzo, sed en gruppo. En la studajo la septcent dudec testantoi, en la agio de dudec unu gis dudec iaroi estis sidigitai en gruppoi, de po tri personoi ce tablo, cae estis filmitai. Ili ricevis au drincajon, vodcon, au sen alkoholan trincajon, au laudire alcoholan trincajon, kiu tamen estis sen alcohola. La parto prenantoi estis presentatai unu al aliai, cae estis petatai pri iugi la trincajoin. Crom tio, ne estis aliai instrucciioi, flanke de la esploristoi. Sur la video registrajoi, la psicologoi constatis, Kiom acceptemai la testantoi estis por la ridetoi de siai samtablanoi. tablanoi. Alkoholo plifortigis tiun infecton nur en purai rondoi de viroi. Evidente la drogo funccias inter viroi, kiel spezzo de curagigilo, kiu forigas hesitoin. La psicologoi recomendas consideri la drinkadon en socio cun molte plida criticemo ol est discutimo gis nun. Multai homoi credas che socia drin canto ne presentas problemon, diras la psicologino, sed cai porocasai, casai, cai oftai drin cantoi, plei ofte ecprenas la glason cune cun aliai. La observita infecta effico de la ridetoi ver shine pri fortigas da alcohol consumon. Socia motivoi motivo et povus ludi gravan rolon cela ec esto de problemoi pro alcoholo.